الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أسرى بعبده سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ليكمل نعمه لجميع خلقه خصوصا لسيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين وجميع أصحابه أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Di tempat yang sangat mulia ini Di hari yang mulia ini sebagai Jumat yang terakhir dari bulan yang dimuliakan Allah itu bulan Rajab. Marilah kita selalu berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kedisiplinan dan keikhlasan dalam menjalankan semua perintah Allah dan sekuat tenaga untuk menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Hanya dengan bertakwa kita akan mendapatkan posisi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak akan mampu untuk bisa melaksanakan ibadah dan kita tidak akan mampu untuk meninggalkan maksiat atau yang disebut bertakwa kepada Allah taala tanpa dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana bertakwa tidak akan hanya mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah nanti di hari kiamat. Akan tetapi lebih dari itu, kehidupan kita di dunia ini akan selalu diberikan jalan keluar setiap kita menemukan kesulitan dan kerumitan dan bahkan Allah berjanji untuk memberikan rezeki tanpa terduga sebagaimana firman-Nya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib Barang siapa bertakwa kepada Allah mampu menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi semua larangannya maka Allah akan memberikan selalu memberikan jalan keluar baginya di setiap kesulitan dan kerumitan dan Allah akan memberikan rezeki padanya dengan cara yang tak terduga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan ingat kepada Allah kita mampu untuk bertakwa. Hanya kita ingat kepada Allah, kita akan mampu untuk meninggalkan semua larangan dan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ingat Allah akan mengingat. Jika kita tidak ingat, maka Allah akan melupakan. Maka dari itulah setiap kemampuan kita, kita tidak berhak untuk mengakui bahwa itu adalah dari kita, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kenapa kita sulit untuk mengingat Allah sedangkan Allah dalam Al-Qur'an menyampaikan bahwa aku lebih dekat dari manusia dibanding urat nadi yang ada di dalam lehernya. Tapi kenapa kita lebih ingat kepada sesuatu yang jauh dari kita? Karena semuanya dicintai. Mungkin dengan istri kita yang malu jauh, kita masih ingat. Dengan pekerjaan kita, kita selalu ingat. Sedangkan Allah yang ada lebih dekat daripada orang Nabi kita, sulit untuk kita ingat. Hadirin sebagaimana firman Allah. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْبِسُ بِهِ نَفْسُهُ ونحن أقرب إليه من hablin وريد Sungguh aku telah menciptakan manusia dan aku mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya dan aku lebih dekat darinya daripada urat nadi yang ada di dalam lehernya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita selalu meyakini Allah dekat dengan kita dan bahkan semua yang telah dilakukan akan tetapi masih sering kali kurang yakin yang sehingga sering kita suzon kepada Allah Subhanahu wa taala padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala sifat latif Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dipersediakan untuk kita yang telah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, kepada insan yang congkak pun, yang sombong pun, yang mensyirikan Allah pun, Allah bersedia untuk mencurahkan rahmatnya. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabiullah Musa AS, di saat Fir'aun mengejar Nabiullah Musa dan umatnya, maka Nabi Musa dengan tongkatnya Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kebesaran Allah dan kekuasaannya Nabi Musa bisa membelah lautan dan masuklah ke dalam lautan diikutilah oleh Fir'aun kemudian Fir'aun tenggelam di dalam lautan dan di saat tenggelam itulah Fir'aun memanggil-manggil Nabi Musa untuk minta pertolongan Ya Musa Arisni Ya Musa Arisni dan itu terulang sampai 70 kali. Akan tetapi walakin Musa lam yarisbu. Nabi Musa tidak menggubrisnya. Nabi Musa tidak memberikan pertolongannya. Yang sehingga Allah menyampaikan dan memberikan wahyu kepada Nabi Musa AS. Qala ya Musa qad istaghasa fir'aun bika sab'ina marrah falam tagisku wahai Musa kenapa Fir'aun sampai tujuh 70 kali memohon pertolongan padamu akan tetapi kau tidak menghiraukannya wa izzati wa jalali demi keagunganku demi kemuliaanku kata Allah Ta'ala lawis taghosa bi marratan wahidatan faqad seandainya Fir'aun minta bantuan kepadaku sekali saja tidak perlu sampai 70 kali lawajadani fa inni qoribun mujib tentunya dia akan menemukan aku bahwa aku dekat dan aku mengkabulkan apa yang diminta oleh Firaun sayangnya Firaun tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sehingga tidak mampu untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan oleh Allah farudda alaihi Musa qailan ya rab in kanat rahmatuka wa lutfuka bi fir'aun alladhi qala ana rabbukum al'ala Nabi Musa berkata kepada Allah SWT Ya Rab, wahai Tuhan kami In kanat rahmatuka lutfuka bi Fir'aun Jika rahmatmu dan sifat latifmu Dipersediakan untuk Fir'aun yang telah menyatakan Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi Fakaifa rahmatuka wa lutfuka biman sajada yakul Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih Bagaimana ya Allah rahmatmu, sifat belas kasihmu terhadap hamba-hambamu yang sujud di dalam sujud menyatakan, menyampaikan subhan rabbil a'la wa bihamdi betapa besarnya apakah tidak lebih besar rahmatmu dan sifat latifmu kepada hamba-hambamu yang telah menyambutkan sujud padamu dan menyampaikan di dalam sujudnya subhan rabbil a'la wa bihamdi hadirin dengan kisah ini yang disampaikan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam kita semestinya mengambil ibarat pada kejadian-kejadian ini. Kalau tuh hanya Fir'aun tidak pernah bersujud pada Allah bahkan menyatakan bukanlah Allah yang menjadi Tuhan tapi akulah sebagai Tuhan. Tidak hanya menyamakan Allah dengan yang lain melainkan dirinya dianggap lebih tinggi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih siap untuk memaafkan dan memberikan pertolongan. Sedangkan kita setiap hari beristiwasa, setiap hari bersalah berkawan setiap hari sujud kepada Allah Ta'ala akan tetapi masih banyak sujudnya kepada Allah yang seolah-olah apa yang telah disampaikan kepada Allah kita tidak diterima oleh Allah SWT mudah-mudahan dengan berkah dari bulan Rajab ini Allah memberikan hidayah dan petunjuk pada kita sekalian yang sehingga kita mampu untuk lebih mengenal tanda-tanda kebesaran Allah yang sehingga lebih yakin kepada Allah dan lebih dekat untuk memohon kepada Allah bukan kepada yang lain amin ya rabbal العالمين والله يقول وبقول يهتدي المهتدون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الحمد لله حمدا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله رب العالمين واعلموا أن الله أمركم بأمر بات فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وأيد بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب الرسول أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم يا الله نسألك بإزتك وبجاه رسولك وبكرمة أوليائك أن تجعلنا ورؤية هذه البلدة إندونيسيا دولة جيدة ودولة موحدة ودولة في حياة هنيئة اللهم يا الله أكرم هذه الأمة المحددة المحمدية بجميل أوائدك في الدارين إكراما لمن جعلتها من أمته صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم جبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم عاف أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين يا الله يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تسحب ولا تحاسبنا في كل شيء وأتنا كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون